السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Al-ayah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Ittaqillaha haitsuma kunta wa aqbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Assalamu alayka ya Allah ya rasulullah ya Habib Allah ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين أبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام جميع الأولياء علماء شهداء جميع الملائكة المقربين سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس سر صحابة أبي بكر وعمر وعثمان ولي رضي الله عنهم أئمة الأربعة Masai Qadriyah wa Naqsabandiyah Jamil Aulia Itisati Jawiyah Alladhi balagutin fi Indonesia Awal wa sunan Ambal raden rahmatullah Wa akhir sunan kali Joko ali aulia Korea Ngerangkah guli Nogu sari boyolali Jawi Tengah ali kubur Soibul Hajah Bapak Haji Muhammad Kasiman sekalian ali kubur hadil jamaah abaina baikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jadina jadikum wa ustadina wa ustadikum wa limu'allimina wa limu'allimikum biniatin soleha barakati zikir tahlil birul walidin hasil makosidi sohibul hajah hasil makosidana hadihil jamaah ببركه سير الله Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surabal mustaqim Surabal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Malabdulin Amin Hadratal muhtaramin Wajulasa inal afadil Masyayih asatidal kiram Ulama kiai guru ustad Sepuh bini sepuh ingkang lebih ingkang weruh ingkang sami lenggah rawuh Kalangkung pengasuh pondok pesantren porok kiai Habil khusus Bapak Kiai Mahfud Sedani pun kiai Ingkang boten waket kula sebat setunggal buku satunggalipun jarang dereng ngerti sedaya ingkang kula pundi kula hormati kula bekteni ingkang minulya. Pangemban-pangembating praja pamangku nagari sadranipun negeri tlatah Nagasari Nguli Ngrangkah Boyolali. Sangking Mustika Kecamatan Polsek dan Ramil Petinggi Lurah cari Carik pun Pamong projo prakating diso telatah ngguli nggih. jenengan nulis kok ngguli hmm, ngerangkul disame kok ya aneh bareng gauli kok terus ngrongkal ngerangkul ngerangkah terus mekekah jenengane kok ya angel men ya ya naga kuwi ula sari ki rame ning kene akeh ulane rame golek ya apa ambuh golekane ngerangkah kuwi <laughs> Muga-muga naga-naga ula-ulane do aman, do slamet, do ora golek-golek. Amin Allahumma. Naga niku ula, ulamu lho kangkon reksa. pun, para bapak, ibu, Kang Mas, Mbak Yu, Dimas, Diajen, dimanapun Anda saja berada yang bisa menangkap gelombang suara saya, muga-muga niki manungsa-manungsa sing bakal beja dunia akhirat surga amin Allahumma wabil khusus warga geng Bani Adam Sangkin Bapak Aksi Muhammad Kasiman sekalian Ibu Hajah Suparni sa Kolowongso putra ke atas doyo Tonggo teparo ingkang dari ambiantu bondo brio Tenogo demi tersenggalipun pengajian dalam meniko. Muga-muga katraji kawalesa dening Gusti Maha Kuwasa mboten namung wonten ing donya, benjang akhirat pikantuk swarga. Amin. Allahumma Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah kanti maunah inayah taufik hidayah kita setuju pinaringan sehat wal afiah. Alhamdulillah. Pinaringan sehat wal afiah. sakit makembal wonten majlis ingkang mugi mbekta barokah. Dengake kok mentelengi. Muga majelis ingkang mugi bekta barokah. Ganti suasana ingkang bergairah. Piantune ya do bunga-bunga, Mergo nyami aneka kata. Alhamdulillah. Eh, Pak Haji Sagotra ini pun tindak ziarah Mekah Madinah sangket wangsul oleh wonten Jawi Tengah busune rangka sing nilai saja sajadah. <laughs> Alhamdulillah. Cuaca ini pun cerah, alhamdulillah orang Jawa, Jawa sejane sing dadi petani panen malimpah, pedagang badine kata, pegawai gajah tambah, sing diutang dan lunas atine bunga. Amin Allahumma. Mulana nomor kula panjenengan sami diajak mensyukuri nikmate Gusti kundur haji kalan ngaji ngatur jiwa dandani ati. Sing do gelem dugi mriki ikhlas ngaji ngenteni kiai senajan to wengi nganti jam siji Tak dongakno muga-muga dawa umur gampang rezeki. Sing lara ya muga-muga ndang mari. Sing duwe utang muga lendang iso nglunasi. Muga-muga sing utangi wonge lali. Umum moiling mau disauri. Amin Allahumma. Sing joko-joko tak tunggano cepak judul lek ndang rabi. Sing perawan-perawan lek untuk suami. Sing tua-tua mugo mugo lek ndang Oh, mau kaji kok mati. Kok malah mati. Wong sing joko ndang rabi sing perawan untuk suami sing suwung tua-tua doa ndang mati cepet mau kaji. Amin Allahumma. Hmm, gue untuk apa pendek-pendek. <laughs> Meneng-meneng ya dikai. Eh, ya, sot. <laughs> Monggo itu Kebanggaan kalau penjaringan niki Bapak Ibu bener-bener ngaji golek ilmu. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Ilmu pancen angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu uripmu maju Untuk pangestu hati-hati didik putra-putramu zaman saiki zaman maju. Akeh wong sing padha kesusu nuruti pikir, wo nap wong do pengen pinter penak ning ora padha gelem sinau apa meneh kok gelem mung ge guru anane mung pijer turatu kesor turu tangi turu keplek remi kiu ki pocap siki main kertu dumene kluthuk jenenge da ngombene cong wis ki brandi ciu metu njaba katut pergaulan melu-melu perkara Allah do ditiru gak rumangsa nek kuwi kleru kan ini kiai orang gugu malah ngejak padu iku besok ndasmu dipalu pak Astagfirullah Subhanallah Moga-moga sedikit setuju sehat lahir batin Amin Sehat lahir batin Amin Ini orang disentak ramuni wong kene. Wong sakniki niku kata menungso sing ketok lahiri waras ning batine lara. Nggih mboten? Ono sing batin waras lahir loro, contoh lahir waras batin loro. Pengajian tekone gak no omongan grundel lagi, jadi ratu kau kau iki ning ndi to kiyaine. Mula hmm. nek kancamu tek omong ayo coba mbok sengeni cekel bathuke kowe kok lara yo ngono ae. Lahire waras neng batin lara. Ana sing batine waras ning lahire lara. Contone pengajian kepengen teko, meni Pak Haji ramene koyok ngono ngundangke teko Demak Joko goro-goro. Ibu. Ibu. Pun ngantuk dereng saya? ya Allah sayangi kuwi sing ra kuwati. Wong wedok nek ora piye bagus si ya polahe ora karuan. Ibu, ibu. Hmm, ayune kaya mak lampir. Monggo kula panjenengan sami dugi ngaji mlebu ning ati sesuk dilakoni. Aja mung wis wis wis dikandani orang rek. Berulang-ulang kali aku ngajak ngaji Kenapa kowe rapat apa apa nih ya. Aku ora njaluk ngopi sumpah ora njaluk. Biasane Ono Pengajian kewajiban kepada semua orang. Namun barokah manfaat ingkang lenggah sedaya niki termasuk ditulis para malaikat termasuk umat ingkang badhe pikangkut pitulungan syafaat sami Mat dunya akhirat amin Allahumma amin monggo kula panjenengan sami dunya mung sawetara akhirat sing nyata kabeh menungso bakal sedo 100 setahun ora ngono percaya ya mati ora percaya ya mati lunga kaji so bali nek mati budal nek kadung budal ora bakal bali mula wa khudhi zada kamilan fa inasafara bait ayo dong nggawa sangu sing akeh mergo lungangmu kuwi adoh saking ati gak iso dinisbatno kaya dene lunga ning donya lunga wonten Mekah wangsul Pak Haji ning Amerika mulih wong donya tapi nek wis ning akhirat ya Allah Gusti subhanallah يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة sa'ati shay'un عظيم Seng jawab piyawoh tak dongakno muga-muga cepet lunga kaji. Sing ramune tak dongakno nek ngising sikile ketekuk. Lah ae, kok. Buk ben mune kafe, ben rame nek ketok semene urip ana nyawane. Lagi kene mententang kono menteleng baleni anggere muni awas. Ya ayuhan nasut taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ora maidu ambar diamuk kok, Kang. Ya ayuhan nas Iiling-iling menungso Kabeh sing aku menungso niki. Menus-menus sing kakean du Siro kabeh dawa dia takwao Nang resani gusi moho kuwoso Maksiat tobat lali Iling judi mari Dino ganti dino minggu ganti minggu ulang Ganti ulang tahun ganti tahun silih Berganti Iki tahun baru anyaran tahun baru hijriah Sing apik mugo-mugo tinggi tompo Sing Allah tahun wingi di Ngapura Amin Allahumma sira kabeh do takoh ilingo nek wis sangka kala malaikat Israfil disebul kan wangi nyeblak wape menungso dikul mlonthok ning ning ora-ora makesar contone Pak Haji wingi kala wingi ning Padang Arafah dikelompokno ning gone ora-ora makasar bumi kaganti saloko sering pedun kadar sakila POLO permen bolong rasa pelong polo ketar meletek-meletek wanas wape dikelompokno awit zamane Nabi Adam nanti Adam Malik nanti saiki Bani Adam wape no, lanang wedok dari siji utuh kabeh wah meri tenan <laughs> wah saiki kesempatan yai Udo kabeh lanang wedok apa rudo kabeh. Kesempatan piye ndelok muni dhewe ora kober kok Kang. Nglirih isa-isa saking koyang payingi susahe panase. Dipun contoni ini gone Arafah. Menungso kelompok ning gone ora Malah pakanan rada telat, bingung ngono sing kelaperan ki gerek tanduran ning alam dunyane. Lho nggih, lambe dibingkem tangan ngomong suku paring pangan kok wabe disoting karo para malaikat wabe niki disoting saya entuk snack lorong mu sapa kok ketok <laughs> disoting karo para malaikat syuting orang mau cilik ngeten iki syutinge sak ndek Pak yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u hamlin hamlaha Wetara nasa sukara wa mahum bisukara. Nek wis kaya mengkene ku ape digiring ning ora masar ning padang Arafah. Iki besok ning ngene dina kiamat moyang payung susah wonge. Ya matarona tadhalu kullu murdi atin amma ardo adina niku wong sing ngemilari sing dimiiki. Wong sing meteng ilang wetengane brojo dhewe saking wedine. Wong mendem ora ngombe lewung pikirane saking panas. Apa meneh ndelok kene kancane ndelok kene dhewe ora iso kok mi. Yo parmi Mbak Kasmirah rungokno. Yo Kasmini Yusukini Mbak Kamdanah yo. <laughs> Wabe dikelompokno masyaallah. Niki besok dino kiamat. sing ngemi lali sing dimi sing meteng ilang wetengane sing mendem ora ngombe lewong pikirane iki besok dino kiamat lho saiki wis dicicil kiamat kecil-kecilan kiamat makin dekat sampean delok TV to sinetron judule kiamat makin dekat nggih mboten bocah lakone rocah cilik ra runtune rada merongos ora mesti jebrek sapa jenenge iki lah <laughs> kipling judule kiamat makin dekat kipling Di wong iki pli. Saiki cae. Iki anake sapa kli Ya Allah, kiamat makin dekat mun sampean delok. Sing ngemiki wong sing ngemik lali karo sing dimiki. Contone zaman sakniki, bocah sing ngemik wis lunga, barang ijeh diegle-glekno. Lah kecekel karo bayi-bayi tuwa. Wis senengane dilerae kok. Ha contone ngene lho yo Iwak ora tutupan, kucing meroket tek ora mangan kuwi kucinge goblok iya apa ora, Pak? Lho kucinge ya muni nggih ngono kok ya. Aja sembrono sampean. Senengane dilerai bocah-bocah saiki kok. Kaose adine dienggo ayo sesek angger jengking kene mlongo, angger ngadeg kene mlekno. Ora dingeti ya mubadir ki mboten, Mbah. Lho, Mbah ya muni nggih ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah Perawan saiki ngeri kok landing apa kejarene yang ditoto enak rasane sing patat pakean ni nanti ketok bentuk e, nanti ketok bentuk e, sing lano ketok lano sing taksi ketok taksi men sing semo Dunyo kok remuke kaya ngene subhanallah santri-santri nduk tutupano nek dilubung lalre ya nduk ya. Lalre saiki ora kok lalre mbiyen sumute iku lho sing berbahaya, sing seksi. Seksi ne? Sing semo. Astagfirullah. Kiamat makin dekat. Wong sing meteng ilang wetengane brojol dhewe sampean delok TV. Aborsi bayi ceprot dua kali. Nggih mboten? prawan dadi rondo, rondo nglahirake anak, jabang pi lahir bingung takon bapak, "Mak, ono apa?" Bapak nyong sama ini. dhewe lali. Lah priben bapak nyong lali? listriknya mati kok lila lah buruk, bapak kita nyong lah ketemu bapak kira kira pirang-pirang mak nyong seneng bapak nyong pirang-pirang nyong ini kafir dua duit apa ya entak mau sekolahan tak ini bapak bin siapa bin rame-rame lu ya rusak ya Wong bin kok bin rame-rame nyong ngaji nang Tegal Purwakarta bahasane kan kaya gue, nyong dhewe rada bingung medhep-medhep kaya kowe lah nggih bahasane wong Tegal kan kaya gue lah pak kiai teka pak kiai teka tekak ndas semua wong kiai teko malah ditekok ribet ya selalu ala Muhammad Astaga, Wong mendem ora ngombe, sampean delok zaman sakniki niki. orang ngombe mendem, nek ketok bar ngombe mendem lumrah, orang ngombe mendem. satra ilang bagus wanita ilang ayune brahmana pandita kiai pejabat ilang cetane orang ngurusi derajate sing penting cukup kebutuhane dindelke mung nekate jari nek ora nekat ora cukup kekarepane mulo sing edan iso dandan sing bingkong go omah gedhong durujana tansah begal tangsondrugal, maling mateni milang-miling copet ndelalah nyawane awet Dungge mboten biyen nganggo maling biyen nganggo linggis saiki ora usah pen kena nganggo maling di wardi tak kandani astagfirullahaladzim sing salah bunga-bunga sing bener diincer-incer sing apik ditampik-tampik sing ngolo dipuja-puja sing cilik dianggrek-anggrek sing melarat dicutat-cutat sing pekir jusir-usir sing miskin disenisin sing kere diece-ece sing bodoh digiru-giru ayo wong gedhe mikir waduke dhewe wong sugih anane pamrih, wong bagus patrapane kaya wedhus, senengane rutus, wong ayu do kemayu. Nek bengi metu guyang guyu malam Minggu tahun baru mulai wetenge lemut. Payune 20.000 ngelingono tuamu kempong perot ora payu mesem guyu dianggap nesu mergo ora untu ya Allah Mbak Kasmirah ya Allah. Kiamat makin dekat niki subhanallah. Mulane nggone ora-ora maksar, ora ana payung, ora ana syafaat, orang tulungan, pitulungan kejaba mung syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatun ilaikum do maca selawat nganut Kanjeng Nabi Muhammad rinten dalu selawat niki mlebur dosa kula panjenengan sami amin Allahumma man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asran sing sapa wonge gelem maca selawat sepisan ae Allahumma sholli ala Muhammad Gusti Allah bakal mikelno ndongakno macake solawat nawawi kuping sepuluh solawatan. Mula malaikat Jibril ya Muhammad la yusalli alaika hadun ila salasatuna alfa malakin. Kanjeng Nabi mboten wonten salah setunggal umat panjenengan Ingkang purun dugi pengajian kok kanthi kirim salam selawat kangge panjenengan Kanjeng Nabi kula seksi malaikat Jibril. kejaba malaikat langit bumi pitung puluh ewu macake selawat ndongake marang wong iki kamangka man salat alaihil malaikat kana min ahli jannah nek ana menungso malaikat ndongakno iki menungso sing haram jasate mlebu neraka golongan ahli swarga amin Allahumma Mula Pak Bu nyambut gawe apa wae sak wektune sak ambekane daripada ngucap tanggane ora ana ganjarane eh tasbih lambe selawat rene wingi Umbah-umbah solawat nyapu oma Solawat Merumati bocah Solawat Olah-olah Solawat Ngepel loma Solawat Loma-loma Solawat Terus pokoknya solawat Ibu ge Ibu Mung rano pitulungan Mung pitulunganipun kanjeng Nabi Ya Allah Ya Rasul Cintaku akan kau sampai kepada ning kono ana sing longsor sumani teko eh tsunami sorry sorry niku <laughs> ngayogya kartos sleman dantul bengi do kelon esuk mati pirang-pirang ujono sing mati kandel barang kandel lamben ngono pikiran mbok aja ngeres-ngeres to turune ngamben blandak ambrol lho kaya ngoten banjir ora mung rupa banyu ana sing banjir lumpur lapindo berantas prorong nggih mboten Sidoarjo kaya ngoten nika, sumpel ora iso. Kelaperan ora karuan. Gunung berapi meh wae ngentut. Jujune disumpel Mbah Marijan. Rasa-rasa. <laughs> Niki diweleng. Alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena manusia dengan bangganya melakukan dosa. banjir salah sopo, sampan delok. Bumi gonjang ganjing langit kelop-kelop. Lereng jange ngales Rentang mawe gandrung Saparang kandulumu kerang waya mai Tias balewur Iki gunung jugruk segera asap Gunung jugruk Sama ngelak gunung dikeruk-keruk Segoro dibatur nggo omah, nggo bangunan. Air laut pasang munggah ora oman panggonan. Banyune bingung dolan ning ratan-ratan Semarang banjir salah sapa? Menungso. Menus-menus sing kakean du. Banjir longsor salah sapa menungso kuwi aja nyolong jati, iki milik negara, malah negara negara negara. Negara wong mbek biyen. Entek longsor salah sapa menungso hitungan penduduk Indonesia sing taat karo sing maksiat akeh sing mak ngamal karo ngomel akeh sembayang karo blayang akeh ngaji karo ndelok TV akeh Ya Allah sebagai ujian ini kalah sakit pasti datang pada ngrungokno wong gelem sugih gelem rekoso kelem waras gelem lara gurem urip kelem mati nggih mboten nek nggih musibah do bengok-bengok tahlilan istighosahan do tawajuh munajat la nek biyen ki do apa nek bukut kaya ngene do bengok-bengok mbok yo do eling suci kanlah namanya sabar tawakallah Sucikan namane dikit nang pun kusi Allah alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul kolob. Wong sing do neng ning Gusti Allah, eling ning kusi Allah, Allah tentrem. Amin Allahumma. Semoga musibah membawa tengah pirang-pirang musibah iki ben do eling sing lebur dosane amin Allahumma amin Allahumma monggo sing maksiat tobat sing lali eling sing judi mari menungso ditingali ora kok bagus e ora kok ganteng e mboten sing ditingali napa imane takwane ngibate ngajine nang kersane Gusti pangeran Innallaha la yamduru ila suwarikum ila kulubikum wa a'amalikum Gusti Allah ningali menungso ora kok mergo gantengi bagus sugae bandane ning mergo imani agamane sing dirasuk sahadat salat puasa zakat haji sing dilakoni senajan to Allah rupane jabani tapi ahli widat ibadah ahli pengajian ahli ngaji ahli kasuwargan amin Allahumma Ditinggali niku imani agamane ngajeni sampean delok to wayang iki contone. Hanjo Patianoman. Sampean delok ketoke njobone ngono wujude ketek kan. Njobone ketek, tapi jerone iki pendhita. Menungso ahli tirakat, ahli poso, tapa brata, petak putih. sampurna agamane lek nindakno tunggal guru murid Bathara Bayu Raden Werkudara kaampuanipun kuku Pancanaka kuku kuwi kukuh panca kelima naka kuwi landhep nek kepengin kukuh agamamu salat lima wektu dilakoni lebar salat wiridan dungane mandi mulo manggon ana ing kendali sada nggih mboten mbah hmm, sing ngerti wayang ya muni nggih Orang ngerti teko muni nggih, mboten napa-napa salah ora dipateni nggih, mboten ndak. Nggih. Ngono lho kok ora muni sampean Ora doyak ora muni cah iki. Manggone ana ing kendali sodo, kendali tampar sodo sahadat. Wong sing gemi jamus kalimo sodo, wong sing ahli maca sahadat dikir negosi Allah, petak njaba jero ning manggon kasuwargan, senajan jabane ketek tapi jero ning menungso dadine mulya. Lah saiki wis malih kok. jabane wujude menungso tapi jerone kelakuhane ke eh, ke Purwodadi, ke Boyolali, ke Surabaya, ke mana saja. Saya mulai tak kowe dhewe ya. Aku ora muni kok. Senajan to jabane wujud wangro ketek Allah rupa jaba, tapi jeripun pendhita ali tirakat ali topo broto kendali sodo. Eh, bedah kaswargan hanjo pacan melebu ya, Gus. Oh. wayang engko, rumah yang ini, Kuwi pemanasan sik niki. selalu ala Muhammad. Pun ngantuk dereng? Orang ngantuk-ngantuk ya. Niki makin ngajine ngantuk jam pinten, Bu? Subuh. Modar ya ini. Ngaji ngantuk subuh perkosa apa-apa lama Allahumma salli ala Muhammad. selalu ala Muhammad. Nenggone orang remaksar padang arafah Contoh ini Wong sing bakal untuk payung syafaatipun kanjeng nabi Sopo sing pertama niki. Imamun adilun Pemimpin sing adil Pemimpin sing wicaksono Pejabat sing mikirno rakyat Niki wong sing bakal untuk payung syafaatipun kanjeng nabi Amin Allahumma Leworo Mansar. Pemimpin iki mboten namung presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT mboten iki. Kita sedaya urip ning alam donya niku sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin keluarga, pemimpin putra, pemimpin awake. Kulur ra'in maskulun an ra'iyati. Kabeh pemimpin iki bakal dijaluki pertanggungan jawab apa sing dipimpin. Nek saya adil wicaksa lan nindakake, oh iki besok ning ora-ora masar wong menungso tu kepanasan, adem entuk pangayoman sahabat ibu tulungan Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Monggo niki. Dadi mula kula jenengan iki dituwun contohna Sunan Kalijaga. Cangon, cangon. Penekno blimbing kuwi. Lho cangon kuwi lho sapa? Awake dhewe niku dipun contohna cangon. Eh cangon rumana cangon. Rumah, no, angon wedhus, angon sapi, leno mangan tanduran yang dikepruk dipenuhi sami. Awak itu menungso contohnya angon tangan, angon suku, angon lambi, angon lipat, angon irung, angon anggota badan ini. Ojo ngantek nerjang walau syariat agomo. Nek ngantek awakmu nerjang mangan syariat yang agomo. Oh, cangon. Mangan tanduran keperuk isami kulon jenengan bakal dipenuhi. Nanti kulon jenengan niku lerkajo bumi nih lho. bumi niki nek suwe ora ana udan mendina kepanasan terik matahari bumi niki saya suwe saya atos saya bengkal saya bengkal saya rata nggih mboten Mbah bumi niki apa meneh lek ditanduri dipacul-pacule potel diluku sing kali remuk nek wis ngene nganggo apa dilinggis digancuk nggih mboten Aki menungso padha suwe ora ana udan tutur kiai pengajian Bentino kena panasi kemaksiatan, ati niki atos bengkal. Apa meneh kok dikandani? Krungu pengajian kuping kok kelebonan orang-orang. Nggih mboten? Suwarga pancen rekoso, neraka dikupengi perkara sing nyeneng-nyeneng nombok dandutan ning lapangan ora udan njaluk banyu. Aur, aur, aur. Jajal pengajian udan minggat ora ana wonge. Iya apa ora? Rekoso kok suwarga niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim Masya Allah Awas di Arab Serbu londo eh. Monggo kulon jenengan Monggo nonton mana hati kulon jenengan ini Sing pertama Kulo penjenengan iki Lamek contoh Ini contoh niki bumi ini Barang bumi niki seluruh udan Terus bumi ono Jawa ono udang sukete dibedoli terus ditanduri ijo royo-royo. Nggih mboten? jaman swau jaman hindu buddha dharma gandul menungso diajak tuntunan agama angelin buatan mekiro katakan Jawa, Tirta, hidayah wali songo sunan bunang sunan kali jogo lawan ringgit sunan grising anggit giri noto sunan grising noto lumantar seni budoyo semar ngejawatan nang putra goro tumujuin tanah jawa iki jaman semono kelawan seni budaya wali songo nejak menerang agama mboyo lali songo gemi agami iki jaman semono iki wis malik mongso podo jaman semono balik gendeng meneng sing pinter keminter sing ngerti ragil melakoni pengajian mongdo dianggap tanggapan kiai do dianggap dagelan pengajian rapat lucu dianggap aku bubar jalan saiki zaman edan kiai dituntut kudu ngerti ombak ing zaman iki dina usume konser kating dangdutan sithik-sithik kiai kudu iso nembang lelakonan kurang marem jadi gawakno wayangan nek ora iso ngene iki ora pati laris kok kan Astagfirullahaladzim Masya Allah Mula kula penjenengan iki bumi bareng wis ditanduri, agama dirasuk, ijo royo-royo disenggo temanten anyar. Donya lakoni agama besok ning kuburan kaya dene turune penganten anyar. Sewengi ora krasa mung dolanane bocah kok. Nggih mboten? Delok nang penganten anyar. Senenge ora iso digambar, isine jagat sing jembar. Mas kinten sedokar, mulo jam 7 sore mlebu kamar, jam 8 mateni damar. Terus e piye takok Kang Kandar? Kuwi mula kula jenengan ya Allah Gusti, nata manak nata ati niku lho sing aboten karepan. Sing pertama sing bakal entuk Ayub Alpanas ing Ororo Maksar niki sing pertama pemimpin-pemimpin ingkang adil, pemimpin-pemimpin sing wicaksana, sing mikirke rakyate, mikirke anake, mikirke awake, keluargane ku angkusakum wa ahlikum naro. Amin. Allahumma Contohnya pemimpin sing saya sapa niki lho, Prabu Krishna. Krishna. Karo Puntadewa loro cepet siji-siji kesuwen kok. Lah. Ini ki Prabu Krishna, Krishna Harisna, Harisna, Harisna. Iki bahasa Arab. Jaga kanentreman nata ini iki. Prabu Dwarawati Raden Narayana. Jaga tentreming Dwarawati tentrem ayem. iso ngandani nggone Amarta iso ngandani ning nggone Kurawa Ngastina iki contone Umarok ya ulama ya kiai ya pejabat iso ngatur keluargane ya iso ngatur rakyate kono-kono kabeh umate iki Prabu Kresna sing loro Prabu Puntadewa Puntadewa sing tembung fa'anta dakwah Pak anta dakwah Pak anta siro dakwah ayo ngejao keapian Udo'u sabili robika fil hikmah wal mo'idho bil hasanah Fungsi ngejak api Mandala ala khairin Walau ajru mislu ajru fa'ilihi Nek ono wong sing ngejak keapian Sing diajak gelem lakoni Iki untuk ganjaran podo karo sing lakoni Nek ono kanca lakoni salah dosa aja diolok olo Cedak ono rangkulen kae pangandika sing kira-kira wicaksana ora gawe lara, terus wonge sadar ora kedelarung-delarung nglakoni dosa. Olone aja dicercer aja diomong-omongno. Dene nek ana menungsa senengane ngolo-ngolo kanca, pemeneh tunggal agama, besok bakal disiksa sing bangete lara. Dene nek ana menungsa kok gelem nutupi celane kancane ning alam donya, besok ning akhirat umpama duwe dosa ora ditakokno gampang mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin. Punta Dewa. Manggone kasatriyan ngangkat kerajaane napa Ngamarta, nggih mboten, Mbah. Ngamarta, niku cara santri niki fiil mandi amaro amaro amaro amarot amarota amarna amarta amarta amarta perintah siro perintah sing sae ta'awanu wal birri wa taqwa wa la ta'awanu ismi wal udwan lho niki ayo do ngejak ke api an ojo ngejak ke alanan tulung menolong dalam kebaikan ning ojo ning kealanan niki ngamarto Kunto Dewa kaampane ku napa jamus Kalimasada. Lho iki bocah iki. Iki arek kala kandhan-kandhan. Krisna munggah kayangan. Semar badhe bangun kayangan padahal sing dikarepake kayangan batin menungso. Eh Betara Guru kliru tampa dianggep kayangan jonggring saloka dadrah. Kliru tampa Ismaya pidana kawah Candra Dimuka, Pandhawa rasa radosa cemplungna kawah Candra Dimuka Krisna ngandani. Ngandani para dewa malah dikroyok. Oh, wong sifate santri kemaki ku ora entuk. Dledek ya ora entuk. Kemaki sombong kibriyak ki ora kena diyak-yak wong meneng bae ya ora kena. Ning sifate tengah tawanduk hormat menghormati nek ngajeni tak ajeni kemaki tak jangkai. Krishna munggah kayangan ngandaning para dewa, para pejabat dielekno karo kiai. Eh, malah mesung rubut Krishna. Oh, Dewi Brahma dadi buta gedhe. Oh. Nek ora siji-siji ora lebar-lebar to, Kang. Niku sing pertama. Bakal entuk pengayomanipun Gusti Allah, yaiku pemimpin sing do adil, mula rakyate ya kudu bekti karo pemimpine ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Jadi tokat Gusti Allah, utusanipun Gusti Allah, pemerintahi, lurai, camati, bupatine, gubernurne, presidene didongaake. Iki wis rusak kaya ngene, aja unjuk rasa wae. Lereng mandat presiden lho, sing arep mimpin sapa? Wong sing mimpin wae dilaporan dadi rang-rang Adam R ora kecekel senopati. Kaya tibane Jepara Mandalika, oh tuban nemu. Madura nemu, nek nemu duit nemu mayit, kan? Lho iki napa, Ya Allah Gusti, lain-lain-lain sing penting ibadahe. Nek nganti terbengkalai ngibadahe mesti tambah gede musibah. Dadas. Tak ngombe sik aku. Ah. Waktu sholat jangan ditinggal sepuluh ini <laughs> sepuluh awan apa lempoh weh Astagfirullahaladzim Sabun nasa'a ibadatillahi ta'ala Wong sing bakal lentuk ning ora romangsar payung sawetipun Kanjeng Nabi ya iki wong nom sing do seneng ngaji, seneng ibadah nang pun Gusti. Rungokno cah nom-nom, santri-santri, nduk. Wis to, payu-payu kowe nduk tenang. Ngaji sing penting ngaji, nek kepengin ngaji kudu gelem ngaji, nek ora gelem ngaji bakal leru. Rusak. Wong nek ora gelem ngaji bakal leru. Rusak. Rugi. <laughs> Sian deh lho. santri-santri kelongger S A N T R I S sanggup A akan N roskan T tuntunan R Rasul I Ilahi santri sanggup akan teruskan tuntunan Rasul Ilahi Ojo benci-benci le ngaji ngaji ya Allah utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bakrun minan nar ayo dong golek ilmu senajan to panggonan mulan panggonane ilmu ono segoro geni angalang-alangi tetep dijangkai ayo manut kiai santri-santri nduk Pak Kaji lunga ning lunga kaji omahe kon ndongake jenengan kabeh kula panjenengan ndongake genten iki mengke didongake uga-uga srek nututi gampang rezekine amin Allahumma niki wong nom-nom contone sapa cah nom-nom santri iki lho contone Raden Antarjo Abimanyu Angkawijaya wis metu kabeh kene Abimanyu Angkawijaya Raden Gatotkaca. Eh bareng-bareng ini siji-siji kesuwen kok semua nakai, kok. <laughs> Ayo metu telu-telu kesuwen. Nah niki lho. Siji Raden Antaraja santri, Antaraja sang tembung antarajaan. Antasira rajaa pengarep-arep kasuwargan. Ngajimu ngibadahmu aja krana apa, aja krana sapa, ning krana ridho Gusti Maha Kuwasa. Amin Allahumma. Mula niki Raden Jon, Iki adu meneh sapa niki Raden Abimanyu. Abimanyu, Abi bapakku Ma wong Yura sing tak tingali tak nut. Abi ku asma sita abun akun kamun fuduhanu indo indopa Abi. muda pilih yak mutakalim santri Abi bapak kenyong Ma itu si mausul Waman wama waal Tusawi mandu kira akan dadu indah Toyi suhir Tak gentuk gentuk Terus ngomongin ma iki biasane kelakune ghairu akil ning iki kelaku akil abi bapakku ma wong yura sing tak nut wong tuwamu kudu mbok tiru yo nggih kowe kudu nganut karo wong tuwa lah sing tuwa kudu ngerti tuwane sing tuwa ayo ayo nang jamaah pak ning linting aku sak jempolan ayo nang jamaah pak nyekel sajadah anak nyekel apa ibune nyekel rukuk anake manut nggih mboten Eh, kacang mesti manut lanjaran. Ora ana kacang ninggal lanjaran. Dina ana kacang ora manut lanjaran, kuwi kacang atom sukro. Bocah saiki kandhane dewani kok, Kang. Niki lho. Karo kiai dewani, karo guru ranggugu, karo bapak wani getak, karo ibu donesu. nesu, karo simbah do bantah. Karo Pak D gumedhe, karo Pak Lik mendelik kandhane wani, ngaji ora sudi. Madrasah saiki do wegah. Kon wangi nyambut gawe mripate mlele, enggal dina ngenteke sego, kon minggat ora mangkat. Dibuak mulih, didol ora payu. Tekek mesakake. <laughs> Coro-coro. Rambute rada abang semirane coy, ngono kuwi jajal. Tobat, tobat kan iki ya kiku kiku ngono kuwi. Bocah kuatok kene ana rantene gaul. <laughs> Keren iki keren, keren padahal artine ketek leren kan. Wong tuwa ndi bocahe? Astagfirullahaladzim Masyaallah. Wong dikandhani Pak Ani ya protes kok. Nang kowe aja menombenan ya nang ya alah Pak iki opo kuno Pak iku. Pak iku kuno. Iki mak eling ngomong le mbok aja kaya ngono to le wong dikandhani bapak iki mbok digugu kanggo kapiane awakmu. Alah meneh mak iki opo ora main, mak e ora main. Mak e ora main. Makane nesu. Piye le? Ora main, ora main, tak nek kemringet ora main. Ora dari dapur mulai. <laughs> Wanai protes, aku berarti hasil permainan, Mak. Ngono ya, Jal. Gede-gede bocah main, ae kaya ngene iki ya, Jal. Mula wong sing betok-tok payung niku pemuda-pemuda santri-santri wong sing padha gelem ngaji ngapalno Quran amin Allahumma Mula ayah maghrib TV ini turutan dulangi nempat tama tapat tata bapak taba bakat robi batu mabu tapat tata mata babi buta lu. Mana sing gede sithik ya jurmiyah. Al kalamu wal abdul murakabul wal salah satu kismu nabrun cali makna al murabatu kismani ayy muka siti imriti muka siti alfiyah zaman biyen niku. Allah Muhammad waktu maliki amatur rabbillah Imbiyen aku rum dikendang dua empat kata boi kok. Heh kali. Eh, Era eh, nduk, iya nduk. <laughs> Eh, Anake sapa kaya ayu-ayune kaya ngono. <laughs> Eh, hati-hati nek meteng wae nduk, ya Allah. al-adzim. Wong saiki sing mlenu ketok mlenu. <laughs> Sing seksi ketok setine. Sing semo. Ketok semo ke. Wegel aku rasake kok. mula niki dadine anak Raden Tetuka Raden Gatotkaca nalika cemplung kalah Candra dimuka pondok pesantren Ki Mahmud bocah niki digembleng kiai oh, Plekencong, plekencong, pak pak pong warung doyong kali itu desa poseng dua. <laughs> Enggar, putuku. <laughs> Enggar. Plekencong, pak pak pong. Hmm, warung doyong melu wong perawan ayu melu aku. <laughs> Enggar, wedang susu. Enggar. Ora ono susune <laughs> Aku ora njaluk wedang susu, sumpah ora njaluk. Biasane ono. <laughs> Ngger, wedang susu ngger. Iki yo ngawur narada kok werna-werna. <laughs> Aku ora njaluk sumpah mboten njaluk, yakin ora njaluk. Biasane Raden Tetuko digembleng ning kawah Candra dimuka diujang jemparingku saka dilebokno Bocah niki digembleng kiai, dodo diganti lempengan wajo, sirai kelontongan besi, sikile linggis, tangane ganco, sikute petel. Gajule rel sekur, Untune gunting, rambute dom karung, otote bendrat, entute minyak angin. <laughs> Bocah niku ya Allah. digembleng karo kiai dalail Quran manake pinter wabih pinter apal jurmiyah ibriti mutamina alfiyah jawarul maknun kutu apal bucah je kurang marenggar oh, kaya ono pirang pirang ngerang sosok butong giling mesi kaus kaya ngan durak arik eh adikuru kalah habih kaus eh durak moko songong giling mesi prabu kalau prato dengan saat ibu ya kaus Kowe munggah dirgang tolo kantung dewa saunging dewa kaos buta-buta potol ndase. Eh, lah yang buta ya ndas masa apa? Ndas iki iki bocah terus tinggone klambi tok sumo, iso mabur kangklang jagat. Mabur nambah dirgantara anakmu santri-santri niki lho. Nek mbok pondok mbok nombok ngajekno digembleng karo kiai, gede-gede iso mabur kangklang jagat. Eh mau bengi ning awan Semarang. Lho iki boyo lali, sesuk batang mabur, Gus. loro-loro siji-siji ora entek-entek iki kok canom-nom sing ngali ngaji ning panca kelima wala ki nuli-nuli limang wektu aja dindende pitung tahun kandhani 10 tahun jewer kupinge 15 tahun aja nanti kalah karo anak ing wong tuwa gawe conto aja mengoyak-oyak bae wong tuane ayo ora poso pakane ora poso bengi sahur karo anak bojone esok-esok mlebeng pasar mlebu warung sikile gendandul lambe keling du sapi mulai tekan omah gayane ida itu ida itu hao hao kata ora rasa lu ngono ya anake dolak poso ayo nang poso lho pakne ora poso kok anake kon poso jam 11 kalau menjing munggah medun banyu kon dintek kabeh asar mangkat ning warung ketemu pakane aja kandha mae ya le beres pak tos <laughs> ngono ya jah pakne malah tosok ya Astagfirullah Subhanallah Niki lho ger contohnya Sing nomor si Senek ini sanggeni Sanggeni ini ku sama tembung Wasiun gonion Wasiun kejembar gonion kesugeh Anakmu gitu kan Nek mbok ngajik Mbok kenal agama Mbok ngibadah ini pesantren bocah iku ora mbok kaya apa-apa ning mergo duwe ilmu agama iso numpuk bondo nyuwargakno mring wong tuwa kakno bondo pirang-pirang tanpa ilmu bidhono tukaran rebutan warisan nggih napa mboten kula niki abimanyu wisan jeneng ya Gus kowe kula panjenengan kabeh anak-anak niki sing nomor loro ne wong sing bakal entuk pangayomanipun Gusti Kanjeng Nabi ning ora mansar yaiku pemuda-pemuda santri-santri sing bendina ngaji ngatur jiwa dandani ati nek wis entuk ilmu dilakoni ngejak kanggo kanca-kanca ben lakoni bekti amin Allahumma Allahumma Santri iku ana jenglengane barang kae kudu sragah jaluk sumpah orang jaluk biasa nih banjur diamal no kanggo ibadah lan kebak buta wong sing karo dalan diduduhno. Alas ilang butane mati. Eh, tetukulane wowoan, jambune metu buahe. Jambu alas dados. ing punika Allah. Rajulun niki dzakarallahu taala khalian. Tafaddat dam'an ainahu min khasyatillah. Wong sing dikir Gusti Allah ning gone tingkah persepan. Karena napa ridanipun Allah, karena wedi wis kakang dosa siksane Gusti Allah, nangis tetes luing moto sing bisa besok matri geni rokok niki besok wong sing batal ayom-ayom jadi sing itu pang ayomani pun gusya Allah ki wong sing do dikir ning gusya Allah tingkah persepen nek bengi do tangi nge pak nge tangi nguyok beneran nguyok nguyoi lho nge jajah Salat tahajud, salat hajat, munajat, tawajuh. Ya Allah Gusti kakang dosa sembrono pepeko swarga mboten pates neraka mboten kawowo. Panjenengan dika menawi mboten paring ngapura dosa napa kita sedaya kapitunan rugi tuna. Monggo. Dina-dina sing becik walan Muharram sing bakal teko niki. Ayo kula jenengan ndelok awak umur wis pira ngamal apik karo lagi akeh diumpama lunga sangune pun cucuk napa dereng. Wis kakang dosa ayo do zikir, do nangis. Aku menjerit meratap. Nek bengi do nangis. Pada Allah Tuhan kepada Allah nangarsanipun Allah awake ditotok nangis ya Allah Gusti. Niki monggo kula panjenengan Islam niku le gampang. Salat ki nek kuwasa ngadeg, nek ngadeg nek kuwasa, ora kuwasa lungguh entuk. Lungguh ora iso nglethak entuk. Nglethak ora kuat iki karo mripate entuk. Mripat ora iso nganggo ati, kena. Nganggo ati ora iso itu disolati. Iki gampang napa poso, ora iso sedina medhuk. Ora medhuk ya nasal. Ya Allah Gusti, mula nek wis limang wektu, yo salat limang wektu tambahi salat sunah qabliyah ba'diyah. Contone niku lho. Wong limang taun penekno blimbing kuwi blimbing-blimbingan limo syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Zak sing pertama syahadat. Syahadat itu sepatu, pondasi, alas kaki, sepatu enak sugih. Wong petani sik jeber sepatu nang mareke rusak, sandal cepet lah. Sing penting ana alas kaki, ora kena ri. Amin Allahumma. Islam sahaja diwaca lebar sepatunan katoan salat salat niku katoki ha sepatunan ora katokan jarang Islam teh ora sembahyang jarang rumakno iki nek katokan ben kenceng ora morot sabukan sabukan niku napa uh susune sapa ketine kaya ngene bolak balik kak no ini dioper Siti ya Allah <laughs> tanganku tak siap siap ojo kan oper no kono ojo kok mulai <laughs> Asia ada susu susu boyo lali kondang kalau kocile barangi sitik isine tapi rasane apa susu boyo lali <laughs> cocok Ilahi. Iya. Oh, rasa engko to, ngene iki ya isin to ngene iki. Aku mbek cilik kok gedene tapi ya Lah piye wong Mbah? Haji ki wonge pintere ra karuan. Diwamu gawe jam semene cilik isin ini ngono ya, Cal. dua ki ke satong ya, Cal. dua ki ke satong ya, Cal. lemoh lempoh ya ini Dibledosi ning kene yang kondian. Salam alam Muhammad. Ya cilik desane, sithik penduduke, sing penting rasane apane. Yo yo lali, kowe rasa ngetangi mbok dhewe kok iso. Shalawat Muhammad. Ki mlayune niki lho, sahadat wis sepatune, katok niki salate, katok an ben ora ucul disabuki, nggih mboten? Apa men Kang Marti? Aku tak bingung nek ana meneh apa meneh to nggih. Sabuk niku salat sunat. Ngaten nggih? Qobliyah badhiyah niku sabukan, tahajud hajat niku sabukan. Idul Fitri sabuke, Idul Adha sabuke. Lah Idul Fitri nomor siji, Idul Adha ngarpisan. Lah wong limpah SENDAYAN ra sembayang kuwi sabukan ora katokan. Kelang ora sak ngono iso. Kandhane ndok kokur kok. ayo poso lo sebulan sak lempai mangan sak taun mung sebulan kon poso tambahi sesok iki eh, nyaran-nyaran taun dari jeriah ulang muharram poso iki kurang sangar kurang jawat, kaliwat liwat Ulang muharram wong jawa ngarani wulan suro iya betul mulai itu wong jenengani mbah suro mergo lahiri wulan lho mungkin wong jawa jenengke anak itu anggar gamble karena mana untuk jalur mbah jenengnya sopok denan Lha kok denan ndi Mbah lek ngeten tenanan. <laughs> Ana mulanang kok edok nggih jalur jenenge sapa dal diri. Lho jenengan kok dal diri nggih Mbah, modale gampang mak precet medal sendiri. <laughs> Nggih jenengan kok anger ngawur ae. Sing apik ngono lho, asma Kinarya Joko ora ngerti takon kiai. Abdurrahim siap maju dhisik, tasi mangkeri. <laughs> bareng undang kiai, bareng-bareng mlebu swargane Allah. Amin Allahumma. Lah ngono ki jenengan iki bahasa Arabmu tambahi Muhammad Kasiman Al Haji. Lho ngono ta. Mantep susu sandek. Boyo lali ora. Salam ala Muhammad. Iki mulai meres tapi langsung iki mau. Kon monggo kula jenengan iki kaji. Nah kaji ki enek kuasa, ora kuasa ora apa-apa. Monggo sawara mati maksa niku nek kula. Yo kira wong kaji yo. Kaji apa, Nduk? Cekek ge kurang kok. Ora usah. Wong ora duwe kon kaji ora usah. Lho iki sing apa to, Kang? Islam ki lo gampang. Mbok yo dinggo dirasuk Islam niku lir kado agama. Dzikir ning Gusti Allah alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Mun sing muni ya sing kono tok sing kono kok semreonges tok iki to. Wong sing do nentremno ati ya zikir Gusti Allah, zikir iso nentremno ati. Amin. Allahumma. Monggo lah. Daripada ngucap tanggane to yo yo wong wedok lezo mitakane lezo. Ngono iki lho. Lambene metan rono bare lezo, lezo. Kas minta iki lho yo mbener pengajian. Ora nanti bojoku wetenge lezo. lezo. Eh, dikir subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah nih gila lambene nggih dikir nang pun Allah. mau ki diraso, Islam eh, artinya selamat. Islam eh, I S L A M I ingin S eh, selamat, E laksanakan A ajaran E Muhammad ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Hanifan kali mantep delapan ngantek mbun-mbunan lebokno kabeh kanggo agamanipun Gusti agama menungso lir kadya busana ajining salira ana ing busana ajining diri ana ing lati ajining awak mergo tumindak ajining kawula menungso ora mergo bondo donya mergo iman islam ilmu agama agama menungso busana katok klambi katokan tanpa klambinan udan masuk angin klambinan tanpa katokan ucul mabur cokot kucing <laughs> mula agama iki penting buyune saiki buantere urip tanpa agama manungsa tanpa busana mulang ngerti ya ayo padha ngaji ya urip tanpa agama manungsa tanpa busana mulang ngerti ya ayo padha ngaji ya Mula ngerti ayo padha ngaji धिलनी धिलनी धिलनी धिलनी seneng banane lali zaka seneng uripe lali pati seneng pangeran lali pangeran amarga elamu uripmu maju tanpa ilmu sakalek lemu mulyane manungsa orang mergo bangga awam gembrok jos nek gedhe atau ya sumuk terusan hancen kok iki ya. ya Allah cilik-cilik lah ra apa sing penting awet gedhe malah sumuke sak kore entil eh, Ya wis cilik ra apa-apa, tutuke tutuke adil diluni. lemes sangat salam ala Muhammad mau ngantuk dereng ibu mau ngantuk dereng sayang ya Allah monggo nomor 4 kesuwen waktu nentek wayangan jemene akeh sing lebar jam pira iki kok oh sing nomor 4 napa sing nomor 4 niki rajulun kalbuhu muta'alikun bil masjid wong sing akine kumantil kelawan masjid masjidun panggonan sujud musola panggonan salat ibu ibu jenengan ana dan subuh mireng boten bu sampah terus mbayang apa nubruk beras ngono pengen suarga tau mimi Mbak Kasmirah, Mbak Kasmirah ya Allah. Niki lho, wong sing kumantir nang omahipun Gusti Allah Baitullah pemenang selunga kaji. Jenengan sembahyang ora roh panggonan ora roh kiblate. Ten mriku madhepi kiblat didilati, didemek, diambungi. Masya Allah. Salat sak rakaat ning gone Mekah, 100.000 rakaat liyane Mekah. Ning gone Madinah sak rakaat 1000 rakaat. Masya Allah. sedih sak rekaat satu sewa rekaat mereka yang sing kaji ndablak berarti sholat kula iki satu sewa rekaat sak rekaat lah nek kula perang-perang sembahyang tak pol-polan ke mriki yai nek wis tutup aku ning ngomong ning Indonesia orang sembahyang umur kula pun piro aku turah Pak Yai ngono ya Cak iki kaji gendeng iki kaji malah ora sembahyang eh, gecek ngisik ning ate Lho temenan kok. Arep mlebu swarga. Lho besok niku ana. lebus warung ketemu Pak Dikaji Pak Dikaji selesai lu sampan kok neng rokok Pak Dikaji sabab opo apa anu le aku ayah dhuwur ngorak narik gabah asar Pak Dikaji entas-entas gabah lah magrib Pak Dikaji gatelen aku adus lah isa Pak Dikaji keselen keturon lah subuh Pak Dikaji kirim buruh <laughs> kirinan aku ya nang lho iki lho kan tak kandani masyaallah sembayang ning omah megah ning nganggur ning nganggur dundur-undur ning omah wegah sing nganggur dundur-undur sing petani dolali panen ora kopeng pedagang arang kadang laris durung salat dari ngakune wis pegawe sak enake dhewe sak ilinge tukang sopir ucar kacir tukang batu lali wayah lali waktu menek kok dina bayaran malem minggu salat ora tau Ya Allah Pak Lurah salat aja wege aja wege Lurah teko ora wong Lurah ora wong boten Aku mau ramati krono aku mati krono wae Ora enak aku Pak Camat salat aja telat aja telat Orano ya. Selamat, selamat Pak Polisi, kowe aja lali. Polisi anggar kumpul kiai sembayang dokong swarga Pak Polisi. Aja negati sing bae kowe iki kok. polisi kali kiai itu padha. Padha-padha keamanan donya, keamanan akhirat. Polisi jumlahnya piro kiai jumlahnya piro? Polisi ora tau turu, kiai ora tau turu. Nguluyur nek bengi polisi nek nguluyur nek bengi. Lho nggih mboten? Eh, niki njaga keamanan, niki njaga keimanan. Niku nek nyekel bajingan nek lebokno penjara, mundhake kon dandane kenal agama, nggih mboten? Lho niku kiai kali polisi. Ning penak polisi, nek wis muni ngukuti BTS niku ayo nak munggah. Iya. Aku nak dulu TV, wah mungkin ini pas ada garuk-garuk ngejak aku pak polisi Anggar punya truk juga kayaknya, bokongnya udah Meneh among praja polisi-polisi kuwi. Oh tenang kok anjir muni ayo dijoke nduk susune. Muga-muga swarga kabeh amin Allahumma. Lu polisi kali kiai jumlahi polisi piro bajingane ra karuan. Kiai jumlahi piro pengajian ben nggih nggih beberapa pengajian ra kepanggih nggih sewe-sewe 12. Lho nggih napa ten? Wong pokro kon ngalor malang idul kon idul malang ngalor kuping idul bosok mas kan mas ayo lo ngaji sasak iki kula para sholat makan makan ditinggal pun di ala kuat pikir kuat kuping idul bosok sak rono emang amri aduh aduh jenengan pri sasak iki pun boten mendung nomor papat suwan kuwi jam rolas kok piye pun jam pinten kan gun sampean jam pira 10 kuwi jamu bosok kan ya meneng jam 10 piye ta kok ger gableh ta kuwi kipli kipli susu ya susu tak tutup panek dileboni laler-laler saiki ora kok laler mbiyen kok piye bareng entuk lunga ngono ya jam Astagfirullah. Sallu ala Muhammad. Sing nomor papa, nomor lima. sodak tasodak tabi sodakotin. Fa'afa lam ta'lam simaluhu ma sona'at yaminuhu. Rungokno kalau delok iki karo Oh, buntal karo kiplik go minggat lu ngomboh. Dicer malah ngomong aja iki. Yo yo kok dikai kuatirmu lho. Susu turai ya, susu turai yo yo. Polae bocah nang wayahe kudu kemlawe ya senengane. Allah <laughs> sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Ora ora muni kok. sing nomer nomor limane sing besok entuk ayo payu payu Gusti Allah wong sing do gelem sedekah jariyah ning krana pun Gusti Kang Maha Murah amin Allahumma amin sedekah krana Allah jariah, ora dipamerno tiyang kathah umpet-umpet tangkir oh, kadya tangan tangan ngwehno tangan kiwa gak rom niki lho sing bakal entuk payung niki bajine iki contone sodako cari aku maghrib taklim pengajian wong ngejak semene kate gelem lakoni entuk ganjaran padha karo sing lakoni sodako cari aku turun kanggo maghrib taklim go pengajian pondok pesantren musola masjid lho niki masyaallah ning kono godhok kucul rante putus geni mati mergo sodako cari amin Allahumma monggo kula jenengan ngamal Nek awake dhewe ning donya ora duwe tetanggo, ora iso mangan njaluk kanca. Tapi nek wis kon arep njaluk apa sedekah jariah kurang, ngilmu barokah ora duwe, anak saleh-saleh kah ora ana, terus ning kon arep gondel ya apa? Astagfirullahaladzim. Ora kok tak amal entar ngantuk. Mata bengkok mati aku. Ngono jajang. jajan. Ngono kotak amal golek sing paling cilik. Mlebone kotak amal klitik. Mlebone kotak amal kok klitik. Besok swargane ya swarga. Klitik. Apa ana swarga klitik iki? kipli anggar muni kelitik swarga kok swarga kelitik astagfirullah Wong cetil permen karet kotot-kotot mentul-mentul singkek puentil gambir brotowali kapsul udar telo boleng pahit pahit pahit brotowali pahit kena nggo jamu lumayan brotowali gambir pahit kena nggo nggo nginang lara untu lumayan kapsul udar kena nggo koreng maras lumayan Ela boleng, medus sing mendem kok Kang. Sumpah aku ora ngapusi. Aku tau ora wedhus mantul boleh gabar-gabar. Wedhus mendem. Meneh malaikat memet ning ati. Wong cetheli kucing srek kok. Lho tenang, wong cetheli kucing srek. Wong mangan kucing nunggone klesat, klesat ora tiba di blas. Kucing nanti denger delok ya Allah, paite wah, masya Allah, ndase barang dipangan. Anririne barang dipangan, teleke barang dipangan ya Allah. Cewethi pahit, kucing antek mlongo ya Allah, dinteni ora tiba-tiba. Ndase dipangan. Kucing antek gremeng ya Allah, ndase dipangan. Ya Allah, ririne barang dipangan. Hmm, ketil, ketil. pahit, kucing lunga. Ketemu karo kancane kowe arep ndi? Mrene Kang Di, alah pait. Kowe aja rono, Ya ada kucing sore. Astagfirullahaladzim. Sallu ala Muhammad. Niki sing entuk payung besok wong sing ahli sedekah, wong sing ahli urun kanggo pengajian, kanggo majelis taklim insyaallah adem denjem ayem. Amin Allahumma. Sodako ngomong kuntu kolilan pakasaratani Kuntu sohiran pak akbab tani Kuntu aduan Niki Kuntu aswan pa'abab tani aku cilik mbok dadino gedhe aku sithik mbok dadino akeh aku tak rewangi kangelan tak pitipno ku utangan iki besok sing bakal jaga sira ngomong aku cilik dadi gedhe sithik dadi akeh sedako niku ora kok entek lebokno niku celuk-celuk kancane tambah kata tambah barokah barokah barokah barokah turah amin Allahumma lho niki lho yo barokah niku sithik ana barokah ya temonjo aku ora barokah ndelalah ana-ana kok lho ki napa mboten Ora barokah akeh usuke oh, gedor korosine pirang-pirang setel empuk-empuk delalah bokong teudunan. <laughs> TV 8 motor beleken ora ro apa-apa. Semulan 5 yuto anak itu mencret bareng. <laughs> Suntik kabeh. Lho Siti olah tukang batu 30000 lumpukno pira 30000. Tukang batu delalah awake. Delalah barokah awak ya waras, anak jemika, bojo meteng meneh. <laughs> Alhamdulillah. tangga aku itu kan beca ya anaknya songo ngerti kandanya pintar ngomong di nggih anakmu ngobrol-ngobrol ngono kuwi ya melu kabeh bareng to di di halah iki wong desa hiburane ya mong kuwi kok iki ngono ki desa oh lah nek kakak anak nyukulane ya kangelan mbah iki kula nggih gumun bojo kula niku mbuh mong taun kali sempak kaya meteng lu <laughs> bekakas kok landepe kaya ngene mergo saking barokah amin Allahumma iso takok ya? insya allah tambah kata iso ziarah Mekah Madinah bentahun iso umroh ziarah Mekah Madinah amin Allahumma sing nomor 6 suan ini wis jam 12 kok rajulani tahaban lillahi istama'a alaihi wa taraka alaihi wong sing cinta kasih ning krana ridhanipun Allah Seneng-seneng ning krana Allah, kumpul krana Allah, pisah krana Allah. Pengajian krana Allah, man talabal ilmi faqat talabal jannah. Amin. Allahumma. Contone ngeten iki, kabeh cilik gedhe tuwa nom sing duwe sing sugih, wancane dundang kabeh. Niki conto. Lho niku enten critane kok. Ana wong luwo kaji. Dicrita biyen ana wong. Hmm saiki ana wong, enake crita kan ngono. jenengan purun tak critani biyen ku ana wong sugih bos rosok umpamane ora kene iki rosok kono kok pokoke wis pokoke ana wong sugih lunga kaji lah wong lunga kaji kuwi mau bondo sakarene bondo dititipno karo kancane iki crita delalah wonge Pak Haji ku ora Ini buatan Pak Haji Meriki, buatan Pak, Pak, buatan Pak Haji Amerika, Amerika. Pak Haji orang tuan. Mangkat mau ngaji, bondo dunyo mas duit. Kunci saya kunci di depan kantani. Tangga ni, kalau Kang Parti mau Kang Parti Meriki enten. Ojo ojo. Rojali, main. Rojali enten. Ngaku sing yo. Rojali bisa nang TV kok iso gawe. Ya amun iki ana ta Rojali. Wis pokoke rojali kok suwen lah. Bondo donya duit inten kuwatir dikunci titipno Kang Rojali. Pak Kaji lunga kaji. Jika Cinarito kula sing kondo nglakoni rukun syarat kuwabe lebar ning jaka kaji kondur. Delalah ujug-ujug. Kadingarek Kang Rojali mati. Ini hmm, padahal biasanya orang itu kadingarek mati cah itu. Mulai kaji Kang Rojali lanono. Wah bingung iki Mbah Haji. Lah iki piye omah kunciku, dhuwitku ku, kabeh. Dadi rojale rojale nek mati. Tua Tuwakokno anake ora ono sing ngerti. Golek-golek ngger apa kowe ditipi wasiat karo bapak kira. Bapak kira iki ya bapakmu lah kaya kowe lah. Nyong ketularan bae lah kepriben ya. Kowe apa ditipi kunci duit-duit sing diwasiatke karo kowe karo bapakmu ngger. Mboten Mbah Haji, kula mboten diwasiati, kula mboten dipercaya kali Pak kula. kula mboten dititipi mboten ngertos napa-napa bingung mbah haji niku la iki piye dhuwitku bandaku modal titipno kabeh karo raja rojali tek mati akhirnya bingung sowan kiai biasa wong Jawa ndar bingung sowan kiai ndar bunga lali Jawa kok Pak nak kiai bareng matur ngenten apa mbah haji kula niku tindak haji bondo donya kula kok titipno karo Kang Rojali Kang Rojali tek mati dos pundi kula madosi bondo kula Pak Yai oh ngeten Pun saniki niki cerita wonten Mekah jenengan budal ning gone sumur Zamzam. Zaman mau sumur niku tasih kaya klontong ngoten nika. Ha. Sakniki rak pun enten kran-kran-kran staf barisan sop wonten enten Zamzam. Riye niku pun sampan budal te sampan munajat sampan donga ngarepe sumur Zamzam sampan celukno kanca jenengan jenenge sapa Rojali Yai wis celukno ketemu sampan takokno oh ngoten Yai nggih Pak Estu Yai budal Mah, tekan kene sumur jam-jam celok-celok. Ora jali, ora ono. Ora jali, ora ono jawaban. Ora jali, ora ono jawaban. Bingung Mbah Haji wangsul mleh ngene Pak Kyai, Pak Kyai, kok mboten enten jawaban? Kok mboten enten wonge? Oh, bolon jenengan dudu golongan swarga. Kanca jenengan kuwi golongan neraka. Mun saniki budal negara sang. Ten mriku nengko ana sumur luangan sing mungah-mungah umup, kuwi sumur jenenge sumur Barhut jurusan Roko Jahanam. kanteng jenengan ning kono sampean celukno. Kowe ketemu tak ono nggih wayahi pangestu soan gudal, kan. Terus langsung wah wis tekerbake jaran. Tekan sumur suwen kan. Tekan sumur zamzam suman sumur barhut terus celuke. Rojali. Ono oh, jero gua kok. Sumur kan acel ngono. Rojali. ketemu ini. Kulo kok ngaji. Kowe metu enten apa? Aku tak poli. Neng jopo wae aja ning jero sumur. Aku kesel. Eh, neng jopo suwen kan. <laughs> Aku nek ngomong ning jero sumur lempoh aku. Ngene lho. Aku biyen lunga kaji titik bondo kalau sira, Mas Inten duitku kunciku kae mbok endi? Oh ngeten gak sih? Bondone jenengan kula pendhem wingking griya jenengan kula tengeri watu. Mboten kula wasian anak kula, kuwatir bondo jenengan niku dintakno kalih anak kula. Oh, matur nuwun, lira jali. Ning aku arep takon karo kowe. Apa sebabe apa dosamu kowe kok ngantek manggone ngene sumur barhut sing panase kaya ngene manggon jurusan rokok janan kowe nggih ing donya kok disiksa kaya ngene iki dosamu apa? Oh, ngeten, Mbah ya. Haji. Kula nalika buseng Eh, gusan gak apa? Sugeng kok sugusang. <laughs> sorry sorry, wis lemes lepoh ini meta terus ini. Ngosek ah. <laughs> Susu. Sing penting ana sune loro, susu banget, su tok gaya iki. Ngeten bahaya, iki. Mbak Haji, kula dosane kula siji Kulo niku gandrung wuyung tapi lawan penjenengan. Jenengan ingkang bandane kula ingkang nguripi kula sing duit kula senajan jenengan wong liya kula pundi kula aji-aji kula betene kula tepung silaturahmi kali penjenengan tapi kula iki duwe sedulur kere ora duwe kula pegot silaturahmi merga kurang bandane kula kula pegang. lho niki lho niki crita sithik sekilas nemu telung pikir tutur sing pertama lunga kaju ora usah mikir bondo dunya cepling budal iki omah wis dijogo karo para malaikat dadi niate mung ridanipun Gusti Allah mangkat kaji niku sangune dosa mboten sangu bondo sangu dosa umur wis kakan dosa reget niki terus lebokno ning kene makatul mukaromah ya Allah uluk salam Kali kalih Ka'batullah niki dosa disok ning kono nalika ning gone ora ning gone Arafah ya malaikati unduru ila ibadi susan gobar para malaikatku seksenono iki aku deloken kabeh kawula sing blasar ning padang Arafah iki dina dosane pirang untuk segoro tak ngapura amin Allahumma teko Mekah lir kadya bazi abang metu saking go garbanipun sang ibu wis gak duwe dosa babar blas dungane mandi ditotno malaikat puluh Pak Haji amin Allahumma kula niki dungane mandi niki Allahumma sholli ala Muhammad Lah niki sing pertama rono ridane pun Allah nomor loro iki aja nyalahno anak dewani wong tuwa mergo wong tuwa sakniki ora percaya karo putra nyatane ana perkara ora diwasiatno ora dititipno niku iki crita niki ngemot pitutur telu anake kajiolak kok anake bencoleng walah alah alah wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah anake remi bendol-bendol malaikate balik nek ndase wong tuwa kirimane anakmu kan kuwi nek bendol kosong anake bendol-bendol nek gambare enam kretek iya remok to kan meneh ora kaji lah kula niki anak kula jenengan di sekolah no di pondok no di ngajit amin Allahumma sing nomor telu nih rukun silaturahmi ojo pilih teh kabe dunjang cilik gedhe sedulur kabeh umumna wara-wara aja milah-milih wong liya sedulur sedulur dadi wong liya dandang dadi kuntul kuntul dadi dandang lho iki lho sing wancine no, timbul gara-gara Grokan kula tumengal Tak campur sawiya medalai sing dong ramal dino kiamat ake wong sing tumindak jahat sing bejat bisa mrekat ake lanat ake pengkhianat menungso ora padha gelem nglakoni tobat sing digedhekne anggone nglakoni maksiat goro goro goro goro goro goro goro goro iki lakon sarwa ganjil wong utama malah kepencil mangku praja ra bisa tumindak adil Ane mung tumindak jahil, metakil ora beda lakune buta cakil. Kang tansah gratil, cetil, embetitil, gara. Gara. Gara. Gara. Lakon iki dina kalang kabur. Sing tak kabur subur, sing ngamur makmur, sing jujur malah jur mumur, sing ora jujur malah makmur, menungso pengin manggoning dhuwur. Manggoning dhuwur bangel diatur ora padha gelem nglakoni syukur. Akhir rakyat sing babak belur unjuk rasa tukaran tawur padahal ora nyambut gawe ora iso ngempur gara. Gara. Gara. Mula dulur jika bumi subur tanam tandur panen pari iso nempur panen kacang ijo kena gawe bubur panen kapuk nggo bantal gawe kasur panen mbako nek apik gawe rokok nek elek digawe susur ora ora sah tawur gara gara gara Ramune potong 20.000. Agara. Iki dino. Goro-goro kagiri-giri. Wong golek pangan kaya dipun gabah DENI teri. Isin ora pati dopeni. Nyatane akeh wong wedok sing do metu bengi. Nek ditakoki jarene SUMU sepi kok iki. metu njaba mbok menawa ana Joko sing nyenengi gara gara gara gara gara gara gara gara gara ha ha gara ha ha gara gara eh iki dina godhong liang ana regane menungso do malik kiblate lali pangerane lali agamane lali wong tuane lali sedulure lali awake dhewe pager saiki do mangan tandure kanca mangan duwe kancane gara gara gara gara dagang dimangsa caluke juragan mangan kuline majikan mangan babune dalang mangan simbene kiai orang ngincer santri gara gara gara gara gara gara gara gara eh, gara gara gara rok metu dandani iman rok dados Hendro bengok ada di wong kesel kok ora yo leren-leren to ngantuk dereng bakas mirah ora ngantuk ngantuk ya Allah mumpun apa malih Bu wong wedok kok ijen jaluk wong lanang kok wis lemes ora iso Eh, tepangaken nami kula Raden Masu Petruk. Eh, Ki wonge gedhe sembodo sembadu. Suke bondo, suke bandu. Mula julukane lurah kantong bolong. Dikantong, Dipolongi, dermawan kuburun kanggo pondok pesantren Suwarga Mbah Kaji Kasiman. Amin Allahumma. Oh, iki lek conto Petruk. Taro kaya truku, otruk, temen tinggal sapa sira, truk. Eh, Nata manah tenan iki kan kanca. Eh aja mung delok gara-gara gara-gara rusak iki ora gara-gara dandani iman. Wis ngerti ilmu sesuk dilakoni. Loro tobatmu aja dinindhi aja sumaya yo nek tekan tuwa nek ra dikira ora cilaka. Blekeken Petro. Eh umur iki ora mesti ngerti. Esuk lek kursi ngombe wedang kopi. Timur ketibanan paku cilik pakune ing kene lemari. lemarnya jati sak ndek gedhi ambruk kena cengle mencedel mati mati ora pilih jalma eh sing lara pirang-pirang taun ora mati-mati sing nunggoni malah diselakno dhisik ya ana <laughs> mulo kudu siap-siap kan mati sing wedi malah mati dhisik sarang wedi kali mulo muga-muga ora wedi mati siap-siap golek sanguning pati amin Allahumma eh ngamal sing ikhlas karena Allah eh nrimo pandum menungso cerita podo jatah beda sedulur mula lumantar keliling petruk iki nek pancen rezekiku ya ora bakal kecekel wong liya nek pancen rezekine wong liya ya ora bakal kecekel aku wong yakin ngene iki ya bakal tentrem nggih mboten pedagang ya apik pegawe ya genah petani ya sae pedagang ora nyolong timbangan ngapusi kancane pegawe ora gablak rakyate petani ya ora kaya orang-orang kemane cilik ning ana sumete senengane nguruk-ngeruk ngeruk galeng kancane kan mau seneng senengane sing ngerok ngerok galeng enten. Lah, dulu sedulure orang-orang. Ketemu dalan, "Halo, Pak di orang-orang." semua main, Eh, dulur, dulur. Sampan bentino ya wis meroh ana wong ning kuburan tok wong mati ya ngilingi ya bakal mati. Ayo, do diilingi kan cara ulama biyen. Biyen ulama-ulama biyen iki ben supaya sregep ngibadah, urung mati wis pak tok sih. nang omah tu kijing dadi ora sembayang ora kijing imane mangkat wedi aku nek mati piye iki sembayang kula sesuk patok kabeh mbah heeh kok ngarep omah ngarepan omah ngene cek kerndo agen keliling mati bocah ora diopal apeli sing apel ora wani mergo ngarepan ana kerndo wedi ora kok anak malah tawa-tawa kiyu tenan yo yakin bocah anak kula lari ora karena hmm, wingi sing lamar suprapit iki mau bar yo <laughs> Ya Allah Gusti, subhanallah. Anakmu mbok ngonoke terus tok-tok nang meteng yo sing lenu ketok. Lho, silar wae kok senengane kok. Mula anak iki dikandani sing tuwa ya ngandani sing apik. Ora kok malah tawa, tawa. Bocah wong tuwa-tuwa STI, STI setengah tuwa, setengah tuwa. Lho tak kok Pak, polisi iki wong kula ya padha karo polisi bendino ning ratan ae. Menawa jam loro jam telu iki. lampu abang aku le mandek lu ngono diparani ditotok-totok kok kiai ditawani nek muni nek karwang Tanjung Priok kapale kobong mampir sentilu kamare kasang ini punya mana punya kita bertemu Kang Imron Kang Serakuat. Nyanyo nyanyo nyongak nyonyok ngonyak nyonyok wae kok yo. Menengane STW STW iki sing tuwa ora eling tuane kok. Rimba lagi berari Nanggung ngerok mini Dandan ngobleng-ngobleng Persis kaya gerandong Ngunduh railing tuan ini Lagi bedo ngeten ini mbak Erawa Simba lo ngongaki Nanggung ngerok mini Ojo dereng, Mbah. Aja gawe suluri, omah ketune wis Amin Allahumma. Jare kemajuan, hari tenang. warake kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoi ning aja padha lali mikir pangerane amin Allahumma amin kandhane siji nrimo pandungku loro manista taslamal qodoi wasabaru ala balai wasakara ala nikmati udkhiluhul jannah siji nrimo pandungku loro sabar nampa balak cobaku syukur ning nikmatku tak lebokno swarga niki kadhe susi Gusti Allah sing ngendika mula gara-gara petruk iki kandhan-kandhan kan. ayo taruka gak teruku otruk oh, ayo do tinggal tinggal tenang perkorosin Allah ngerukun karo konco eh geremeng geremeng rano kancane reng otruk eh dandani kancane reng iki emak-emak lagu ini ditibaknya lagu apa oleh kan jari lagu apa tak turuti orang susu kok diler gini biye yuk diwadai tali kotang dadas Sembrono ning kuburan aja sembrono. Eh sing dadi lampu ning kuburan ya patang perkara, siji asolatul jamaah, loro kira qiraatul Quran diwaca. Telune sedekah jariah, nomor papate tasbih rene wong ini. Eh, kok ngono Kang Gareng? Iya. Mula iki dikandani kanca-kancane kabeh ning padange dunya listrik mati nganggo desel kena. Desel randu nganggo listir oncor uplik jentuk golek-golek lilin. Tapi nek wis kuburan omah tipe RSSSSSS Rumah sangat sederhana sekali selonjor saja sangat sulit 2 meter persegi. ayo iya kuwi kan garek. Lah mulane sempite kaya ngono kuwi nek sing dadi jembar ki apa? Apa kan garek? Lah dirungokake siji salat jabah kemenang. Ono andan ditangi bar nguyuh terus wundu teko marang masjid Iki sholat berjamaah iku luwih gedhe ganjarane tinimbang sholat ijen. Oh, jamaah iki mesti ditompo 27 derajat, dhewean urung mesti sembahyang kiringane blayang ra karuwang. Meneh wong wedok sembahyang ngono pitik munggah amben eh kelangan banter bingung ra karuwang. Sembahyang terus napa? Lereng iki kadung ora rakaat, tak terusno kelangan bandung akhirnya sembahyang karo busah pitik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ilahin nas min <laughs> waget aku lah min syari wasmur itu pitik yang mabur malah ngabur raine wah cakar kabeh ayo kowe tau ye gaman nih koyong ini model-model pengajian di warna-warna nerang ini di warna wongi mulai purwodadi kotani sing penting bukti lanyatani pengajian rame sesuatu ditinjak aki Aja mung wis-wis bablas anime, aja nganti luntur imane. Wong luntur imane luntur agamane, wong luntur agamane cilaka tembe burine. Ora maido kala manungsa, manungsa wis kakan ning dosa ki mbok aja kulino, piting tresno jalaran saka kulino, ditambakno mrono mrene, tiwas-tiwas digawa larane, ora ono liya mung awake dhewe. Atine sing kudu didandani, Bu, Ibu. ibu. Atene ditata ora usah mari tangga jatah beda, menungso tenta padha ning ora padha. Ora usah mari kancane, kelurusan malah maek malahan. Wong tanggane ya do mentel-mentel gelange anyar kukar kukur. Ora gatel ya kukar kukur. Aku kalung melong-melong, aku anting-anting montang-manting, aku gelang melang-melang. Duit-duit jerit-jerit tuku kulkas panas, tuku TV nangi. Ku montor bengor-bengor. Wong gelang anyar salaman cincin sih. Assalamualaikum. Wah. Wah, endale ra karuan kok. Wo tekan omah bojo tukaran, dikrawus. Ya, kono ya, nek biyen omah mati bojomu ya apa gusti iku lho omahmu. Rong dino mamah omah mak grus pingin sama sang tombong. Kowe biyen menggelang karet ta Mbok yo sabar kok, Dik. Gelang karet ra yo awet. Awet apa? Aku jebret lambimu rak dintol. Ngono kuwi jajal. Wis esuk meteng meneh, ngono apa ra isin. Ibu, kali bapak bosong ibu nggih. Ibu kali bapak boso mboten sayang. Boso mboten, Pak? Mboten. Lambemu kaya ngono, Pak. Niki gen pengajian ana gunane mengki nek kondur kali bapak boso sanggup, Bu. Sampan percaya mboten, Pak? Yes. Aku ya blas. Sing muni sanggup rondo nek rondo anger wong basane anger wong basane nek di bojo tukaran nek wong lanang kelakuhane kaya asalamualaikum ah, kok <laughs> sesuk meteng meneh lho ngono ki lho ah aja suwe-suwe rek adimu sing siji ning endi kak apa kang metu kang ah <laughs> terima kasih tak ndandan ora metu-metu karo piye sedulur sanjak ana awake dhewe njogo pati njogo malah dhewe-dhewe aku lagu kuna kuna orang seneng campur sali bolak balik campur sali aku jalur semangat dangdut lapo sms kedas Welcome, boy. Sume mengapa dua ya? Mengapa dua? Kiai yo juga manusia. <laughs> Omonganmu lho, Gong, Gong, gayamu lho. Lah piye jane manusia? Apa ndak kenal ini sapa? Wong pemerintah kok ngatur agama, kuwi piye? Lah kok ngalah. Omonganmu lho, Gong. Wis, rungokno terus acara kancak tak kok iki jane lho. Tak kandani kanca-kanca. Iki awake dhewe kudu njaga awake. Lah ya ngomonganmu kok nguntel kok, Gong. Rungokno dhisik. kok kakak nomok tuwa, apa ini kan kesel ini kawan ini harap nesu ngaji lah sana-sana suka lah ngomong mulai tak gelap tak dong ngomong terus terus apa kanan kalian wah mana ya nak jatuh ini buat dengan ini rakyat lebar tapi ya ini wis tapi ya kede ini lah aku seprapat lah lempah ini aku sedulur sedulur konyok konyok wis terus minggat terus rasakan kan ngomong gendet aku sama ngomong wah wah aku ngarep dakwah kae. Yo sekali-kali ben ngene iki yo iso dakwah barang kok. <laughs> Ngomong apa iki, Kang? Dudulur, awake dhewe kuwi kudu rukun dudulur. Harus mesti diomongno. Lah aku rak bali iki to, kuwi meneng sik. Kuwi terusane lho terusane. Iki arep ngomong apa bocah iki polahe ra karo aku. Alah, bumi konjang kanjeng langit telap-telap. Lereng jangan ngalah. sarang mawe gandrung sabarang kandung mukur moyang mayit tias balewur oh. salabaripun kang putro semar nolok gareng petro bagong bagong plegak pleku lewar ngomong goro-goro kaku gap dalam kesel eh wayang jepiran perang melebar jambiro ini kok pun kesel diremus ya Yo dumo aku kesel. Iki nek lebare jam 3 sanggup sampean. ati aku. Ya Allah Gusti, esuk nek ngaji to koyo jajan ning rumah makan. Nek nyatane enak, sesuk jajan meneh. Dene nek ora enak, berarti kira tau njajan kowe. Cacat. Hoi, setan-setan, metu kabeh. Hoi, oh, ah, hoi. gosa sawetawis nentremno niki akhir tahun nggih ampun kondur niki donga yen istighfar yen ampun ngadeg yen ya ya ya ya niki akhir tahun muga-muga ngamal kita sedaya taun ingkang kepungkur sing sae dipun tampi sing kang awon dipun ngapura amin Allahumma tahun iki mangke tahun 2007 sekawang welas likur mangke mugo muga tansaya sae kuat imane ngibadahi rezekine barokah sedayane putra-putrane saleh-saleh kasdaya amin Allahumma monggo istighfar sarengan astagfirullah rabbal alamin Amin ya Allah. Wa tarfa'una bi'indaka. kula notok lumuntur samudra pangapsama bila taufik wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh